и од мене Божи благослов. Најпрво да ви ги пренесам поздравите од Михајло Јурев. Ме замоли, најтопло да ви пренесам поздрави. Ова представување, професор, доктор, ме посетува на нешто што сакам да го споделам со вас. 1916 година во екот на Првата светска војна австроунгарскиот цар Франц Јозеф умира. Се прави сахрана негова, величествена сахрана. На интернет може да се најде тоа и напред на чело на процесијата иде еден гласник, а окола, смртна кочија, со осум кони го носат императорот, неговиот сандак. Запираат пред Капучинска црква, таа е по Беч, веднаш до Хопургот. Гласникот застануе на вратата тропа, а позади се јавува игуменот на црквата и вели кој тропа? Гласников со торжествен глас вели. Јас сум Франц Јозеф, император на Австрија, крал на Унгарија. Гласот позди вратата му вели, не те познавам, кој си ти? Гласникот повторно, јас сум Франц Јозеф, император на Австрија, крал на Унгарија, крал на Бохемија и Моравија, крал на Далмација, и ги реди сите титули што ги имал. Веднаш потоа се слуша гласот на игуменот. Не те познавам кој си ти. Гласникот на тоа клекнува и вели. Јас сум Франц Јозеф, беден и грешен роб Божији е сега може да влезеш. Така и јас. Да го заборавиме тоа професор, доктор и не знам што и како. Јас сум брат Милос. Дали сме размислувале вак. Дали навечер легнуваме на најмеката перница, чистата совест. Дали сме у состојба да се прашаме себе си, и што е поважно, да погледнеме длабоко во себе си, онака како што Исус не гледа, без нашите мисли, без нашите стотици маски што ги имаме на лицето без лажната и резервната насмевка, без лажниот алтруизам. Сме во состојба да речеме, Господе, дај ми сила да го видам својот внатрешен лик без да се срамам и без да се гнасам. Знаете, животот наш е многу чуден. Која ќе човек наполни 70 години, не толку имам, и која ќе погледне позади, прва желба му е да нема скршени мостови позади, него само изградени мостови. Практички, кај човека, првиот дел од животот, го поминуе со такви активности, со такви амбиции, за кои во вториот дел од животот ќе се срами. И вториот дел од животот ќе го помине за да ги поправи, да ги забашоти тие активности што ги имало првиот дел. Често пати во првиот дел од животот луѓето прават фаустовски пакт Подпишан со нивната собствена крв, само за да успеат, само да соберат пари. Знаете, јас го читам, оствари го гледам на интернет Драги Шантич. И Драги Шантич на едно место во негово предавање од 2012 година вели до 2020 година секој втор англичанец ќе боледува од рак. Алармантно. Меѓутоа, ако 90% од болестите има психосоматски карактер, каде што стресовите, нервозите, преголимите амбиции, оној преска што го спомна Фаустовски пак, која човек ја продава душата за да собере мок, привилегија, пари. Ништо да не не чуди што нашиот имунолошки систем иде доле и све живо што постои од микроорганизми, бактерии и вируси не напаѓаат. Јас сум хемичар и многу добро знам за отровите. Дали знаеме дека жена која што дојдете во стадиум на јарос, а јарос е третата градација од без, без гнев јарос, детето што го дои може да го отруе. Толку отров во нејзе е створено. Правени се експерименти и даде му е на човек по нормална состојба, преку цевка една, во е прувета, се става одредена химикалија, еден индикатор за идентификација на одреден отров. И сега тој човек му вика преку цевката дувни во течноста во пробетата. Течноста е безбојна, нема никаква квалитативна промена на течноста. Сега кај човекот се индуцира без. А знаете колку без треба да кај човека да се индуцира? Колку малку е потребно зверот од нас да излезе? Па често пати, што ме така гледаш и човеков, обудалува. Она сме ние што се нашите мисли. Какви мисли си усадуваме такви станувања. Старо правило во царевите, тоа е објаснето. И кај тој човек, ако се усади тој гнев, почне да се нервира, да се живцира, и сега му вика, ај се дувни на цревот. Течноста во епроветата ќе поцрни, затоа што се ствараат отрови во плучата на човекот. Тоа е и нашата состојба на јарост. Знаете, животот на човека е движење по една калива улица. На местата улица ќе прејде во улица со трња, ама секој човек, секој ден, секој дневно копа еден јас по кој што се повеќе и повеќе навлегува. И доаѓа до еден момент, кога напред веќе не може. Да се врати назад, нема каде. Да вика, никој не го слуша. Да плаче, нема ефект. Па дури не знае ни името какво му е. Е, тога ја согледува она вистина, она најголема мака и тежина, што човек ја има од нечистата совест. Денеска луѓето 95% живеат во хоризонтала. Хоризонтала, тоа е комуникација. Човек со човек, човек со институции, човек со општество. И што е суштината на тој живот во хоризонтала? Едини ориентир по кој што луѓето сакаат и се управува се парите, мокта да бидеш на положај исполнети амбиции, да бидеш сликан во друштво со функционери, глумци, глумици, јас ги нарекувам тие живи мртовци или сиромашни со многу пари. А какви се луѓето? Практички, ние од тие 95% какви сме. Втора Тимотеева, глава трета, Римјаните, прва глава, Галатите, пета глава. Ги избрав 51 негативен атрибут, кој што ствара три пати 51 негативни емоции во нас – треска Бубе убаво ни одржа е пет минути. Мислите, емоциите, однесувањето. Затоа што од мислите се ствара делата, од делата навиките, од навиките карактерот, од карактерот судбината. Према тоа, основното правило какви мисли ние гајме во нас? Имаме ли систем за селекција, за филтрирање на тие мисли? Има. Еве. Книга која што се карактеризира со племенита едноставност и мирна големина. Во Тимотеј, да се вратам, вели вака, знај гова, во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе бидат себични, средолюбци, фаленичали, горделиви, псујачи. Така натаму 51 од овие негативни работи. Човекот не е во мир со другите луѓе, е во конфликт. Зашто? Зашто е во конфликт со самиот себе. А зашто е во конфликт со себе? Затоа што е во конфликт со Бога. Тука е главниот проблем. Германскиот песник Рилке има напишено една кратка песна која ме многу ми се допаѓа. И сега е есен, се вика есенска песма. Песмата вели вака. Листја паѓаат од небото. Како на небото некоја градина да вене, вртејќи се листјата, паѓаат во рамнините. И тешката земја навечер паѓа од род звезди. И оваа рака паѓа надолу се на земјата е поставено на паѓање. Само има некој кој тоа паѓање бескрајно нежно го држи во своите раце. Последната реченица свекашува. Филозофот Иван Растегорец гледајќи ја состојбата на денешниот свет, вели, денеска светот се одликува со три работи. Прво, растекување на свеста. Второ, анимален екзистенцијализам. И трето, губиток на средиштето. Пазите, растекување на ова смислот, не на свеста си. Зашто растекување на смислот? Луѓето го изгубиле смислот, целта во животот. Смислот на животот е патување од негатива од позитива. Анималниот екзистенциализам, па луѓето Денеска на што се базира? Животот е краток, јади пиве, сели се. Хедонизам. Третото е губиток на средиштето. Координатите се изгубени. Кога Исус би ни бил центарот, околу кој сите наши активности би се одвивали, потпуно се би патило нови димензии во животот. Другите 5% ќе спомнав 95% за хоризонтална релација, а другите 5% од животот, од луѓето живеат во вертикална релација. Човек, Бог. Кога почиња таа вертикална релација? Ние цел живот пазиме некој да не не излаже, некој да не ни украде. Ама доаѓа до една точка, се вика тоа транзициона или критична точка, кога сега ние самите гледаме да некого не излажеме, да некого не украдеме. Е, од тој момент више почиња животот нагоре. Михаил Ренджов има напишано една песна, се вика Занес. Ќе кажам само два дела од нејзе. Вика, ноќта догорува. И јас договору, догорувам. Јас никој. Која ќе сватиме да сме никој ништо да си, јас сум Франц Јозеф, беден и грешен роб Божи, а тоа ќе го сватиме, е, тоа е јоше нешто, зашто можеме да идеме напред. Најважната работа во еден духовник е да не не водат емоциите, него правиот пат што Исус го одбрал. Зашто ако одбиеме да идеме по емоциите, по желбите, доаѓаат фрустрации, доаѓаат нелагодности, ама тоа е патот кој што води до ветената земја. Тука човек не смее да попушти и да се излаже. Еден од најголемите режисери во Холивуд, Сесил Демил, се сеќавате на него, прохуело со вихорот, Бенхур, он, која ќе му зовриела главата од работ во Холивуд, ама главата не зоврева од многу работење, од лоши меѓучовечки односи. Од тоа ние патиме. Од тука доаѓаат стресовите. Тога го зимал имал чамец, имал джип, на джипот ќе го качи, чамецот идел на 300 километра далеко, имало некое планинско езеро, и тука седел и веслал сам со себе си. Кога човек сам со себе си, тоа се вика импресионистички ефект, импресионистички осет. Така приметува дека доаѓа во неговите мисли до крајот на езерот. Чамецот заринкал во песокот, али кога погледнал доле, целото дно било црно. Погледно и малку повнимателно и гледа дека. Доле дото е покриено со водени инсекти наречени кукци. Многу агресивни, меѓу себе се борат, се тепа, се качуваат еден на друг, ако земете, тие се роднини, браќа, сестри, комши. И прва мисла која му паднала, рекол, ова е како кај мене, во Холивуд. Али приметил дека еден од кукциве се изборува, доаѓа до веслото кое било поронето во водата, се качува на веслото, доаѓа од водата на ваздухот доаѓа до чамецот и бејќи доаѓа до амбиентална промена, тука кукатот угинува. Сесел де го регистрирал тоа, кога после пола сат погледнува, кукацот бил скрос исушен. Меѓутоа, вниманието му го привлекува движење во кожурецот Во еден момент кожурецот се распукнува и од него излага зелен бумбар, во Америка познат како конска смрт. Тој зелен бумбар се ослободува од остатокот од кожуц, летнува, прави еден круг, се симиња тачно на веслото на онаа меѓуповршина вода-ваздух. Под него неговите браќа, сестри, комши и роднини се тепаат меѓу себе. Ги раширува крилата, лекнува. Сел свет е негов. Значи, мира се трансформира. Иде. на овдека, мислам дека не треба да се даде. Матеј, глава 3, стих 2, Вели, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Има две небески царства. Едното е горе, кај што е абсолютот големиот дизајнер, створителот, спасителот, кај што е Исус. Некои по визии успеале да го видат тоа царство. Елен Вајт Исаија, Езекил. И немаат зборови тоа да го опишат. Тоа е целта на секој од нас, да успееме горе да бидеме, заедно со Исус. Мегуто има и едно друго царство. Тоа е мало, али сепак е небеско, овде на земјата. Дали сме у состојба тука да дојдеме? Тоа е целта на ова денешно моје излагање. Лука, глава 17, стих 20-21. Запрашан од фарисеите, кога ќе дојде Царството Божјо, тој одговори. Царството Божјо не доаѓа забележливо, ниту пак ќе се каже, еве овде е, зашто Царството Божјо е во нас, натре. Тоа е царство душа. Продлабочена радост на постоење, што ја наоѓаме во мигот која се ослободуваме од идентификација и стануваме сиромашни по дух. Апостол Павле <clears throat> Не, се ќе го трансформирам оваа што има имав идеја, затоа што вас ве гледам, вашето внимание го гледам и морам малце трансформација да извршам. Исус во Матеј 18.3 вели Навистина ви велам, ако не се обратите и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небеско, кој пак ќе се понизи како ова дете, тој е најголем царството небесно. Има една латинска поговорка, која што вели верба доцент, екземпла трахитур. Зборовите подучуваат, а примерите привлекуваат. Каква е улогата на малото дете да видиме во два примера? Едниот сум го нашол ке Фредерик Милер во патокази, веројатно еден дел од вас го знаат, ама ќе ви го кажам. Малечко девојченце, тока не кај пет години, иде и од Орман, од незиното скришно место, вади една тегла во која собирала пари. Ситни по еден цент ги зима парите, истура теглата, ги пребројува три пати внимателно. Ја зима теглата назад и иде на крајот на улицата кај што имало апотека. Стрпливо застанува на ред и чека да дојде на ред. Кога дошла она на ред бидејќи била малечка, од пултот, чека да ја собрете апотекарот, а тој разговарал со еден господин. Девојченцео било мирно, после станало нестрпливо. <clears throat> Не ја приметуе никој. Па зела еден цент, па почнала да тропа. Најпосле апотекарот забележал, наведен и нелюбезно е рекол, што бараш? Чичко, јас дојдов да купам чудо. Молам, дојдов да купам чудо. Ние не продаваме овде чуда. Ама знаете, мојот братче, се вика Ендрю, тој е многу болен. Татко ми вика, само чудо него може да, се, да го спаси. Еве, ја дојдов да купам чудо. Имам пари. Ние овде не продаваме чуда дете. Во тој момент се вмешува човекот што седел со апотекарот. Какво чудо бараш ти, малечка? Знаете, моето братче е многу болно. Има нешто во главата. Тешки болки има. Татко ми вика, за него треба пари за операција а ние пари немаме. Само чудовика татко ми, може да го спаси. Аха, рекол човекот, што седел до апотекарот. Значи чудо. Да. А колку пари имаш ти? Па имам многу. 1 долар и 11 центи. Каква случајност, рекол човекот толку точно кошта судото што ти го бараш. Дај ми ги парите. Девојчето му ги дало парите, ај сега да му однесеш кај твоето братче и твоите родители. Тој човек бил прочуен неурохирург Кевин Амстронг, кој што бил специјалиста за тумор во мозок за деца. Тој отишол, ги видел резултатите, диагнозата и заедно со родителите отишле во Чикаго, кај што детето бесплатно е оперирано и детето многу бргу се вратило во нормален живот родителите и малечката, те си биле пресреќни. Разговараат таткото и мајката, вика. Боже, вика. Колку ли кошта оваа операција? Колку ли кошта ова чудо? А те си рекле, ја знам, еден долар и 11 центи, плюс верата на мало дете втора илустрација. Рави Захарајас патувал со неговата сопруга и неговата двогодишна керкичка Сара од Јордан за Израел. Дошле до мостот на кој што е границата меѓу Јордан и Израел и носачот на багажот тука го оставил багажот, значи куферите, а од другата страна дошол израелски носач кој ги зел и овие тројца, мажот, супругата и малечката, Сара, влегле во барака, кај што треба да извадат туристичка виза за да влезат во Израел. Атмосферата била како лонец што врие, у секој момент да избие војна меѓу Јордан и Израел. Кога влегле внатре, гледаат три шалтера, на кои што службениците позади шалтерот со огромна долготрајна процедура те испитуваат за мотивите зашто сакаш да влезеш во Израел. Зидовите на зградата биле покриени со вреки со песок, ам помеѓу луѓето што чекале стоеле наоружани војници со автомати на готовс и со погледи кои што му сугерираат на тој што чека за виза да за нешто е крив. во седнале стрпливо, кога дошло време, раби Захарајас ги поднесе документите, па да се испита прво тој, па супругата негова. Малечката Сара се движела и застанала до еден од војниците и го гледала упорно во лице. И војников, и тој не се гледа. И во еден момент во таа тишина во просторијата се слушнал гласот на детето. Чичко, имаш ли мастика? После пет секунди тишина се разлеала една громогласна смеја од сите луѓе. Сите погледи биле се свртени кон војникот, што тој ќе направи. Војникот го предал автоматот на неговиот колега, ја зел Сара во рака и однал во една просторија и од таму се вратил, во едната рака ја носи Сара со него, а во другата носи послужавник со три чаши ладна лимонада. За мајката, таткото и за Сара целата процедура завршила за 20 минути. Кога излегле надвор, тој исти војник ги чекал со джип, ги качил на джипот, ги однел до првата такси станица и тука и пожела среќен пат на патот за Јерихон, каде што сакале Пазите, двогодишно дете, во тој момент ја победи атмосферата на војнат, атмосфера на мржња, неподносливост, со неговото мило глашче. Чичко имате ли мастика? Замислите, каква е таа сила во едно мало дете. Полелијар, во неговата песма, стариот закон вели. Законот е стар, а секогаш нов. И тој непрекинато се обновува од думот, од срцето на малечко дете, од највозвишениот ум. Кога ќе станеме во срцето, во умот како мали деца, тоа е веќе можеме да спориме да дојдеме во Царството Божо. Според мои мерки, а не сум толку паметен да ви кажам, во животот има повеќе среќа него памет, по мои мерки, под наводници тоа мои мерки, сака ли човек да влезе во царството, мора да стане човек со големо Ч, Што е тоа човек со големо Ш? Галатите, пета глава. А плодовите на духот се љубов, радост, спокој, добрина, перливост, кротост, милосрдие, воздржаност, вера. Ја би додал тука и самоконтрола. Зашто? Затоа што карактерот на човекот зависи од мокта на волјата и мокта на самоконтролот. А мокта на волјата, таа е она што одлу, дава одлучност и избор. Што ќе избереме? Тука е она веќе лабина која што треба човек да иде. Ако направиме моќна избор и сакаме да бидеме карактер како што Го Исус од нас го пара. Тога мораме шесте атрибути да ги задоволиме. Мудрост или знање, праведност, веродност со луѓето, човеколюбие, она што се вика социјална интелигенција, умереност, ниска амплитуда на варирање. Друго, духовност и храброст. Тие се тие шест атрибути кои што човек со чврст карактер може да ги поседува. Во тој случај на надворешните околности нема да влијат кај него. Него има тачно одреден став како треба да реагира. Сите сме ние во душата мали деца, да се разбереме. Само имаме различни играчки. Некому играчки се парите, некому моќта, некому да се дружи со големи филмски звезди или политичари. Зависи што ќе разбереме. Блаже Коневски во неговата песма Кафес, знаете што вели? Вели, наполнив 30 години и што постигнав? 30 скршени врчки остана детето затворено во мене, затвореник во кафес од прчки. Сите тоа дете го имаме во себе. Радијал Киплинг во неговата песна «Ако» дава како човек може да стане човек со големо Ч. Јас ќе ја кажам скратената версија. Ако успеете да го сочувате својот живот, додека другите го губат и за тоа вас ве обвинуваат. Ако сонувате, а со ништата не се ваш господар. Ако мислите, а мислите не ви се единствена цел. Ако се дружите со кралеви, а не заборавате да се однесувате со обичниот човек, ако во мноштвото контакти со луѓето не ги изгубите своите доблести, ако на триумфот и на пропаста реагирате исто, ако луѓето ви се важни, но не и најважни, најважни. Исус е најважни. Тој целата земја ќе биде твоја и што е поважно, ти ќе станеш човек, сине мој. Ама тоа човек е напишано по уставот на Царството Божјо, тоа е према некој, беседата на гората на блаженството. Првиот член вели блажени се сиромашните по дух, зашто ќе го наследат Царството Божјо. Човек кој што е сигурен у себе, кој што е горделив, кој што може све, кој што никој не му требе, тој никогот нема да побара Исус. Исус ќе го побара само оној кој што се спушти, кој што е никој. И ја за мене викам дека сум никој. Независно од тоа каква генеза имам, каква основа имам постин мене затоа што ги релативизирам работите си, се споредувам каде сум и што сум. Јас никој и ништо. Има еден исто така коментар кој сакам со вас да го споделам. Се вика атлетска патека и олтар. Осе Борче го знае. Се односи на филмот Огнени кочни, чија, чие што сиже се одива 24 та година на Олимпијада. Мислам во Париз дека беше. Каде што? Учествуваат двајца врвни атлетичари. Едниот е Харол Абрамс, кој што трча за слава, за личен престиж, кој што трча за волја за моки, тој трча на 100 метра. И Ерик Лидел, шкотланджанец, кој трча поради својата христијанска посветеност за постигање врфни резултати во Божјо име. Тој сака, има цел да животот го помине во Кина како мисионер. И сега даваат мотивите за овие двајца. Првиот, Харолд Абрамс, разговара со негов пријател и пријателов му вика Што ако изгубиш? А Харолд му вика Никопу до сега не сум бил поразен нити па ќе бидам поразен. Ти не знаеш што е тоа, каков е тој осет, кога химната на твојата земја се свири, кога ти се наоѓаш на пијадестал, затоа не смем да искупам. Порано се плашев да не бидам поразен, а сега се плашам да не победам. Се плашам да не победам, затоа што после тоа доаѓа до тешко разочарување и депресија. Кога човек се наоѓа на тоа врхунско место, во него ендокрините жлезди, оние што ствараат ендорфин, окситоцин, серотонин. во него вриштат. Огромни количини од овие хормони се ствараат. И тоа трае кратко време, додека се свири химната, додека се дига знамето. После тоа кој ќе се повлече, тие хормони повеќе не се лачат. Човекот се симиња доле, паѓа во депресија, во разочарење. Борис Бекер, по вториот успех на Вимблдон, едва и го спасиле да не се самоубије. Тоа е тоа. До каде иде секоја желба, има дилема на желбата. Затоа може некој пат, ако ми укажете привилегија како денеска, по некое време, можеме повторно за тоа да продискутираме. Вториот Ерик беше Лидел. Со сестра му разговара, вика, јас сум предодреден дидам да за мисионер. Ама, сам Бог ме тера, како награда, за тоа што ме чека во Кина, овде да добијам златна медалја. И тие се борат и двајцата да победуваат. На 100 метри Харолд добива златна медалја, се повлекува во благо разочарување и депресија. А Лидел на 400 метра добива таа медалја, ја остава дома и со спакованите куфери трнува за Кина 24 година. Ако некој од вас имал прилика, тоа ви топло препорачувам, небескиот гласник да го чита. Изузетно јага книга што се случувало 80-ти години во Кина со луѓе кои што имаат мисионерска улога. Мислам дека Нашиот брат преска го спомна тоа, на тоа мислеше. Небескиот глас, небески човек беше. Обарајте ја таа книга. Богатство читаво е. Се поставува едно прашање, што јас како приправник христијанин се плашам многу. Што станува кога човек ќе го напушти духовниот живот? Што го чека? Во знаци поред патот Андрич Галибака. Човекот кој е предодреден за духовен живот и веќе посветен на него, ако прејде во противниот табор, во светот надворешен, телесен и материјален, Тоа за духовниот свет е големо пореметување. плика како што големи геолошки катаклизми на земјата, цунами на морето. Тоа е голема штета за два света и најцрна пропаст за самиот човек. Но најлошото што го чека во тој нов живот, во кој секој саат е нов посебен пекол, е ова Таков човек ги внесува во несталниот и безмислен надворешен живот сите мерила и логика на духовниот живот и поредок. И не е тешко да се замисли на таква пеколна дискармонија на секојдневниот живот. Човек лепди и гине на маки како помеѓу два огна, помеѓу она што повеќе не е и она што не треба да постане. Место епилог, место заклучок. Не треба да се молиме да ни се олесни теретот што го носиме, туку да имаме појак грб да го поднесеме. Neka Bog je nas. Amin.